Եթերում օրացույցն է։ Այսօր ապրիլի 9 է, տարվա 99-րդ օրը։ այսօրը պատմության մեջ։ 193 թվականի այսօրը Սեպտիմիուս Սևերուսը հռոմեական զորքերի կողմից հրճակվեց հռոմեական կայսրության կայսր։ 1865-ի ապրիլի 9-ին ավարտվեց Ամերիկայի քաղաքացիական պատերազմը, որը սկսվել էր 1861 թվականի ապրիլի 12-ին։ 1932-ի ապրիլի 9-ին բացվեց Երևանի Մաքսիմ Գորկո անվան բանվորական թատրոնը, այն փակվեց 4 տարի անց 1936-ին։ 1945-ի ապրիլի 9-ին Խորհրդամիության բանակը գրավեց Քյոնիգսբերգը։ 1991 թվականին Վրաստանն անկախացավ Խորհրդամիությունից։ 2013-ի ապրիլի 9-ին հայերեն Վիկիպեդիան հատեց 45000 հոդվածի շեմը։ Այսօրը ծնվել են 1336 թվականին մոնղոլ նվաճող Թեմուրյանների դինաստիայի հիմնադիր Լենգ Թեմուրը։ Նա հայտնի է նաև որպես Ամիր Թեմուր եւ Թամերլան։ Լենգ Թեմուրի զորքը գանձված էր ամենատարբեր էթնիկ խմբերից։ Նրա զորքից սարսափում էին Ասիայում, Աֆրիկայում եւ Եվրոպայում, որոնց մեծ մասը ավերակ էր դարձել Թեմուրի արշավանքների արդյունքում։ Գիտնականների հաշվարկների համաձայն նրա հաշավանքները դարձել են 17 միլիոն մարդու մահվան պատճառ, որն այդ ժամանակ կազմել է աշխարհի ողջ բնակչության 5%-ը։ 1821-ի այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի բանաստեղծ եւ արվեստաբան Շարլ Բոդլերը։ 1903 թվականին ամերիկացի դերասան Ward Bond-ը նախ աղացել է 250-ից ավելի գեղարվեստական եւ հերոստատեսային ֆիլմերում։ Առավել հայտնի է ռեժիսորներ Ֆրանկ Կապրայի, Վիկտոր Ֆլեմինգի եւ Ջոն Ֆորդի ֆիլմերում խաղացած գլխավոր եւ երկրորդական դերերով, ինչպես նաեւ գնացքի վագոնը հերոստատեսային վեստերնից։ 1993-ի ապրիլի 9-ին է ծնվել ֆրանսիացի դերասան Ժան-Պոլ Բելմոնդոն։ 1960-ի այսօրն է ծնվել հայազատամարտիկ Արաբո կամավորական ջոկատի հիմնադիր Մանվել Եղիազարյանը։ 1962-ի ապրիլի 9-ին է ծնվել ուկրաինացի ռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր, նկարիչ Իգոր Պոդոլչակը։ Այսօրը տոնում են։ Թունիսում այսօր նահատակների օրն է։ Վրաստանում ազգային միասնության օրը։ Ֆինլանդիայում այսօր ֆիններենի օրն է։ Այսօր ապրիլի 9 է։ Տարվա ավարտի մնաց 266 օր։